вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці паулюк трус пражыў усяго 25 гадоў і цалкам змясціўся ў свой гістарычны перыяд таксама як да яго Масім богданович гэта абумовіла чысціню светапогляду і творчага даробку першага і другога а можа быць і самую першародную шчырасць іхнай паэзіі пэўны эталён для ўсіх астатніх богданович пачаў пісаць вершы калі ўжо была наша ніва асяродак нацыянальнага адраджэння і памёр калі яшчэ не адбылася рэвалюцыя і звязаная з ёй ломка традыцыйнага свету трус пачаў калі ўжо рэвалюцыя адбылася і ў краіне ішла палітыка беларусізацыі увасабленне ў савецкіх умовах тых нашаніўскіх ідэалаў і памёр калі беларусізацыя яшчэ не скончылася не абрынулася масавымі рэпрэсіямі і поўнай прафанацыяй падобна як богданович стаў паэтам нашай нівы так трус стаў паэтам беларусізацыі магчыма вяршыняй ягонага лёсу быў адзін год жыцця праведзены ў гомелі дзе пасля нядоўгага знаходжання гораду ў складзе рассеі патрабавалася вялікая праца дзеля збеларушвання ўсіх сфераў жыцця гэтым і займаўся паўлюк трус працуючы ў гомельскіх газетах У сённяшняй перадачы мы паспрабуем адшукаць ягоны адрас. Дзеля гэтага ў гомель адправіўся сталы аўтар вострыя брамы зміцер бартосік. Mm -hmm. беларускай паэзіі ёсць безліч радкоў, якія запамінаюцца імгненна і назаўжды. Упершыню пачутыя ці прачытаныя, яны адразу застаюцца ў памяці і пры адпаведным выпадку прамаўляюцца намі ніяк зазубраныя ў школе цытаты, а як прыгожыя і трапныя экспромты. Не дзіва, што шмат якія радкі сталіся пазней песнямі. Няма таго, што раньш было, мой родны кут, як ты мне мілы, запяі мне песню нашу не чужую, трэба дома бываць не госцем. Да гэтай самай катэгорыі належаць і радкі паўлюка труса. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасалі вішні, шоўкавыя косы і ўранілі долу, снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дацвілі пялёсткі нечыя тугі, і здаецца зноўку еду я дадому пераведаць родных блізкіх дарагіх упершыню пачуўшы іх годзе ў 92 на нейкай беларускай вечарынцы ў гомелі я памятаю каторы раз здзівіўся наколькі яно проста все геніяльнае і прыгожае Праз некаторы час я здзівіўся яшчэ больш, даведаўшыся, што гэта зусім не пейзажны верш, а пачатак паэмы, прысвечанай дзесяцігоддзю савецкай Беларусі. Але сёлета мяне чакаў новы сюрпрыз. Гартаючы эпісталярную спадчыну труса, я з хваляваннем знайшоў ягоны гомельскі адрас у лісце да пятра глебкі. Кватэрка моя невялікая, але зацішная. можна працаваць, хоць праўда вельмі і вельмі мала часу. У 9 гадзін прыходзім у рэдакцыю і пакідаем яе ў чатыры гадзіны дня. Так што сам бачыш, які ў мяне час. А тут прыйдзеш дадому, адпачыць патрэбна абавязкова, бо да таго задураць галаву карэспандэнцыі, што сам сябе не пазнаеш. Ну, але гэта нічога. чацверты рэвалюцыйны завулак дом нумар 4. Гэты адрас можна лічыць забытым, але толькі не зніклым. Гомель горад па-свойму унікальны тут да сённяшняга дня захаваліся ці лепей сказаць схаваліся за фасадамі галоўных вуліц тыя раёны якія яшчэ зусім нядаўна не называліся інакш як трушчобамі маладыя гомельцы наўрад ці скажуць як прайсці на амерыку дзе знаходзіцца каўказ ці далёка дабірацца да забегу і што такое свісток назвы пакрысе паміраюць разам са старажыламі а дамы мяняюць гаспадароў, але пры ўсім тым застаецца дух тых амерыкаў ды каўказаў. Паўлюк трус у 1927 годзе жыў на забегу. стаю у падземным пераходзе ля ўнівермагу гомель Сёння гэта цэнтр гораду. Вымытыя тратуары, адкрытыя кавярні, карпусы універсітэту, у далечыні вежа новага касцёла. Нічога не нагадвае такого гораду, які быў далучаны да БСР у 1926 годзе і ў які са сталіцы прыехаў малады, поўны энергіі і імпэту паэт, каб напоўніць новадалучаныя землі беларушчынай. вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама гомельская кватэра паўлюка труса адшуканая намі да стагоддзя ад нараджэння паэта Далучэнне гомеля да БСР насамрэч было вяртаннем гораду пасля кароткага знаходжання яго ў складзе РСФСР. Гомель і гомельшчына ніколі не былі расійскімі горадам і зямлёю. Спакон вякоў гэтыя дрыгавіцкія мясціны не толькі ўваходзілі ў беларускія этнаграфічныя межы, але і складалі аснову Беларусій тое, што цяпер называюць спрэчнымі тэрыторыямі, мясцілася далей за гомель. Ладныя часткі чарнігаўшчыны, браншчыны, смаленшчыны. Гомель быў безумоўнай складовай часткай беларускай народнай рэспублікі. Гістарычны казус здарыўся з абвяшчэннем БСР. Яна была абвешчаная бальшавікамі ў смаленску, а ўжо праз тыдзень паступіў загад з Масквы сталіцу БСР перанесці ў Менск а ўсю смаленшчыну віцебшчыну магілёўшчыну і гомельшчыну адлучыць ад бсср і далучыць да рассіі сказана зроблена новастворная бсср пачынае складацца з цэнтральных і галоўным чынам заходніх земляў цяперашняй беларусі але тут прыспявае новая махінацыя крамля На перамовах у рызе паміж Масквой і варшавай, куды прадстаўнікоў БССР не дапусцілі, пастаноўлена заходнюю Беларусь аддаць Польшчы. Такім чынам у двадцатыя гады мінулага стагоддзя БССР уваходзіць вузкай палоскай без заходняй і ўсходняй Беларусі. Натуральна, з прыходам у Менску да ўлады нацыянал-камуністаў, якія праводзілі тую палітыку беларусізацыі, за што ў трыццатыя гады іх усіх да аднаго расстраляюць ці змусяць да самагубства, пачынаюцца захады абвяртанні беларускіх земляў, далучаных да рассіі. Напэўна, разумеючы надта ж небратэрскі характар сваіх паводзінаў у дачыненні да БССР, Масква ідзе на вяртанне Беларусі Гомеля. 18 лістапада 1926 году адбылося так званае узбуйненне БССР. А праз год у гомелі з'яўляецца паўлюк трус. Дзе менавіта, паслухаем працяг расповеду з метра бартосіка. калі мы звернем з галоўнай вуліцы савецкай направа і пойдзем уздоўж кандытарскай фабрыкі спартак па вуліцы хатаевіча дык праз якія хвілін 5 збочыўшы ў першы левы паварот за спартаком апынемся ў велізарным масіве прыватнага сектару. Доўгія, доўгія да далягляду вуліцы, свежай двухпавярховай камяніцы новых нэпманаў суседзяць з такімі лядашчымі помнікамі архітэктуры дакладна не два стагоддзя. Разныя ды пафарбаваныя налічнікі некаторых хатак адбіваюцца ў запыленых і нямытых вокнах дамоў, калі не бамжоў, дык патомных алькаголікаў дакладна. Такая разнастайнасць і кантрастнасць у побыце і ладзе жыцця красамоўней за ўсё сведчыць, што людзі тут жывуць вельмі даўно. Называецца раён забегам. Калі мы звярнулі ад спартака налево, дык першы каратенькі завулак паралельнай вуліцы Хатаевіча, гэта і ёсць той самы чацверты рэвалюцыйны. Дзіўныя скажу вам, перспектывы открываюцца з яго. Адзін канец упіраецца ў старыя склады спартака, другі у неба. Бо там круты схіл. Сказваецца блізкае суседства поймы сожа і пастаяўшы каля таго самага чацвертага дома, я ледзь не фізычна адчуў сябе ў тых двах. Тут нішто не замінае воку. Дом выглядае як новы, новая бляха, стены пафарбаваныя, здаецца нядаўна. Але вось чамусьці здалося мне, што не будуюць так сёння, у тры вялікія акны Маю здагадку подтвердил сённяшний господар дому дядя Саша. Здесь жилой дом был. Большая липа здесь стояла, огромная. И все в сирени, боярышник, такие вот беленькие, знаете. Ну, когда мы купили, в дом зайдешь, как в подземелье было. <laughs> Именно липу все закрывало. Я когда липу спилили, так люди, а когда ты уже крышу успел накрыть? Крышу не видели из-за дерева. <laughs> Пол лежал прямо по земле, естественно, загнивший. Потолок весь обвалил, все перегородки, короче, снова все практически сделал. Дядя Саша был и пожарный. Дом купил в 86-м годе у старой бабули, якой было на той час 96 годов. Заволок вельми изменился после Чернобыльской аварии, бо поклали асфальт. А раней была суцельная грязь і дядзя Саша пераходзіў за вулачак у ботах, які пакідаў у суседа насупраць, ужо там надзеўшы чаравікі. Я паспрабаваў уявіць маладога, прыгожага, крыху нават самаўпэўненага чалавека з вядомага фотаздымку, які можа вызірнуць з вакна. Дарэчы, ці не за гэтым самым вакном падалі тыя дыяменты росы. Так, на забегу уявіць паэта зусім не складана, асабліва пасля наступнага паведамлення дяди Саши. Домик во дворе стоит, вон, видите? Это был танцы там делали. Ну вот, которые убирали улицы, собачники эти, они здесь переодевались, комнатка была, а по вечерам танцы. Почему называют забег? Все сюда молодежь бегала на танцы. Ну, тут как, под гармошку, под бубен, вот так вот. Вот, ну, это тещина мать мне рассказывала. Вось што мне распавёў гомельскі гісторык даследчык савецкага перыяду юры глушакоў забег это вельмі цікавы гістарычны раён гомля і э, я ведаю гэты раён і як старшы навукоў супрацоўнік гомельскага крызнаўчага музея і як э, чалавек які э, правёў сваё дзяцінства на гэтым раёне і яшчэ і як э, депутат гомельска гарадскога савета гэта моя э, большая круга калі мы э, гаворым зараз пра нацыянальнае пытанне то мы хочу звярнуць увагу на тое што гэта быў шматнацыянальны э, раён і э, на ряду з э, беларусамі украінцамі палякамі яўрэямі якія тут пражывалі жыло здесь і такое такая цікавая нацыянальная меншасць як асірійцы ці айсоры і яны з'явились здесь прыкладна на пачатку двадцатых гадоў уцікаючы з тых районаў якія закранула першая сусветная вайна і турецкі геноцид цікава что яны мелі свои класы у сярэдняй школе номер 16 навучалі там сваю родную асірійскую мову займались саматужнымі працамі у тым ліку выраблялі абутак на гумавай падашве што было для таго часу такой прагрэсіўнай тэхналогіі і гэта меншасць існавала э, э, супольна вось прыкладна до э, пачатку 60-х гадоў у гомле яны перажылі акупацыю і зараз таксама я ведаю ёсць прадстаўнікі гэтай цікавай нацыянальнай меншасці дарэчы кажучы сама назва сам тапонім забег ён да сягонняшняга часу дакладна не даследаваны але ж ёсць некалькі тлумачэнняў у тым ліку аб тым што гэта назва происходзім магла происходіць от імені курда ёсць асірійца заабега. На самай справе ёсць э, такое імя э, за вось, э, у курскай мове. Курды таксама жылі ў гэтым раёне побач сайсорамі і адна з вуліц ніжняй вуліца крылова насіла назву азія. Вось, курды з'явіліся ранее па адной з версій іх сюды мог привезці з сабой і сваіх захопніцкіх паходаў у закавказе Іван Фёдорович Паскевич, адзін з уладаўнікаў гомеля. развітваючыся з забегам я з паўгадзіны блукаў спадзяючыся натрапіць калі не на аднагодка труса дык хаця б на чалавека чая дзіцячая памяць што-небудзь захавала з таго беларускага гомеля забег мне падарыў сустрэчу з чалавекам старэйшым за павлюка труса ігнат феодотавіч раманенко згорблены стары гамельчук сустракае 104 год нараджэння у у сваёй старой, таксама крыху прыгорбленай хаце. Конец города Гомеля был Рогачевская. Это уже Румянческая улица. Церкви стояли, полковая, троицкая. Много церквей было. А вы какого года э, народжения? 900-го. 900-го? Да, тут и в Гомеле я и родился. Этот дом уже больше сто лет ему. Это забег, конец города был, тут дорога была на Пашу, улица наша Новопрудковская, туда на луг. Спускались, и Паша была. Воздух чистый был, потому что транспорта такого не было, как теперь машины. Ну и вот корову гоняли. Тут помещики был э, Гайдайман. Все застроено теперь этими многовысокими домами. Теперь город. Э, фаэтоны были 20 копеек 10 копеек это пасля у хату зайшла маладая жонка ігната феодотовича с подарней ніні усяго 86 калі яна спыталася пра мэту майго візіту я назваў імя Павлюк Трус. Помню, у меня это Павлюк Трус, я помню, что был такой писатель. Может, в 28 может, в 29 но помню. Гэтая вясковая кабета з Брагіншчыны, якая ў 30тые гады з'ехала ў гомель сваім цвёрдым помню, дала мне зразумець і адчуць, якая тады ў труса была слава. Яе цвёрдае помню, гэта рэха той славы. У тыя цудоўныя часы калі не было ніякіх расійскіх тэлеканалаў, а былі беларускія газеты, беларускае радыё і беларускія вершы. І здавалася, што так будзе заўжды да самай смерці. Вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама гомельская кватэра паўлюка труса адшуканая намі да стагоддзя ад нараджэння паэта калі паэт праходзіць увесь свой чалавечы шлях, тады ягоная творчасць змяшчаецца ў межах ягонага лёсу і чалавечага вобразу. Калі ж ён памірае маладым, ягоныя вершы будуць вечна гаварыць з адкрытай прасторай і шукаць свайго чалавечага прытулку ў вобразах іншых людзей, чытачоў. Мы не ведаем, як мог скласціся лёс Масіма Бахдановича, калі б не ягоная ранняя смерць. Мяркуючы з лёсаў іншых паэтаў сучаснікаў, варыянтаў у Богдановича было мноства. Што да паўлюка труса, дык і тут няздзейсненая будучыня стала ягонай галоўнай загадкай, Хоць у ягоным выпадку варыянтаў было зусім няшмат. Ён памёр у 1929, акурат напярэдадні першых арыштаў, ссылак і расстрэлаў. З соцень ягоных калег паэтаў рэпрэсіі перажыў хіба дзясятак чалавек. Ды і тое, якім коштам, коштам крывадушных дыферамбаў таталітарнаму рэжыму. Трус да ўсяго гэтага не дажыў. Яму пашчасціла не крывіць душою хоць тыя закалоты, якія ўжо пачыналіся напрыканцы ягонага жыцця, абяцалі яму неласкавы лёс. Так ці інакш, а біяграфія паэта зрабіла поўны круг. За некалькі гадоў ён паспеў пабыць і ўзнёслым юнаком аптымістам і і пад канец прызнаным клясыкам роднай літаратуры, у якога адпадае ахвота пісаць. Не раўнуючы як янка купала, якога ўлада змушала на дыферампы. І хоць было трусу усяго 25, яны паводле настрою цалкам могуць быць параўнаныя з тагачаснымі купалавымі 50ю быццам усякі лёс перадвызначаны і мае свой узыход і свой захад. Зеніт жыцця паўлюка труса прыпаў на гомель. Гэты наднёманскі хлопец не пачуваўся ў гомелі ані чужым, ані прыбышом, ані місіянерам. Яго надта добра прымала моладзь, бо ягоны настрой і аптымізм, бачанне новай Беларусі, якая так хораша пачынае будаваць свой заўтрашні дзень, вылазячы з неводства прымітывізму і русіфікацыі, былі такія самыя, што і ў маладых гамельчукоў. У тагачасным гомелі старэйшыя людзі паводзіліся пераважна абыякава да грамадскага жыцця новая ўлада прапанавала ім мноства магчымасцяў для гаспадарання і бізнесу. Што да грамадскіх працэсаў, дык іх узначальвала якраз моладзь. Усё выглядала вельмі аптымістычна, акурат да 1929 году. Да пачатку разгортвання так званай клясавай барацьбы. Але акурат у 29 паўлюка труса не стала і пайшоў я ў свет у агняцветны прасцяг у залатыя прасторы прадвесня каб душою гарэць у бурным моры жыцця беларусі дарыць свае песні у